Кого чинит грешан Алджана Дана? Эй Аллаху погладай мен, но душе мой sebeslidi koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ti si ruža džennecka najljepšega mirisa Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Ti si ruža džennecka, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar prah pod tvojim nogama ti si milost nam i dar žarko sunce islama da sam Bog dobio bar prah pod tvojim nogama zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te greli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem kaharan. Ah što nisam lahor blag Nad Medinom razdragan Da milujem revde prag Dok ne klonem uplakan zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Allah, Allah, ovom gradu nemir vlada, gospodaru zemlje neba, malo nas na seđdu pada. Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio. Vamos, radio da je insan sretan bio Naše navesene družene od današnje navesene emisije kao što znate poštani slušalci se družime sa našeg uvaženog efendija magistra islamskog prava Munafisa Hođa koji je svaka sreda zajedno sa nas sa vas koje slušate i se družime sa njegov serijal predavane Život poslanika. I danas je on ovde kao vo studio, koristim prilika vo ime njegovo i ime ekipa Radio Bambus da ve poselavim svi. Assalamu alaikum wa rahmetullah i verakatu. Dobro ste došli, još vene naša najvećena emisija i uvažena Efendija za tebe važi. Selam alaikum i dobro si došao. Alaikum selam i bolje ve naše. Znači, mi sme svaka sreda trijeka, osim neke koja iskrcine preče obaveze. Deneska dobro bilo da čujeme naslov od e, naša emisija koja će slušaju naši slušalci i koje se nestrpljivo uključene i priključene zajedno su nas i ovde i od dijaspora. Pa danas s pomoć Allaha Đelešanohu ukratko će kažemo od prve muslimani i muslimanke, znači koja bili ljudi prve koje primile islam, nakon tija će kažemo malo ukratko od namaz, jer e, većinom ljudi smatraje da je namaz postanav obaveza kao što poslanik sallallahu alejhi ve na Mirač pa da vidime da li je toga ili prije mu bilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljeno da mora da klana namaz I na kraj će, kaže me, ukratko, koje treba pouke i pouke e, i poruke da zememe od toja naše predavane, od život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači, od kad počna tajno da poziva u islam i kad postupi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pre nego da krenemo naša emisija, ja bih sad da te prašam, s obzirom da je niska temperatura, kad se, očete, kad se osjećate ovde u studiju, a vi je ladno? Ne, baš dobro je, mada nadvor dosta je ladno, ali ovde ka imamo, imame malo ovde ka... Mogućnosti za vrućina. Imame. Onda, pošto poštovni slušalci, i pored e, neku alamača koja seća me će grijeme naša emisija, so našeg gosta, ja koristim prilika da nesmetano kreneme emisija i da se družime sa vas, e, a mi je se povlačime vo društvo slušaoca Samo da podsetim naš slušalci da je gost e, večerašnji vo studio magistar islamskog prava, Munafis Hođa meštenin sela Restelice, koji se druži stav svaka sreda u našoj najvećenoj emisiji islamske teme Zero su Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi šrah li sadri, wa jesir li amri, vahlul ukdate min lisani, jafkahu kauli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu, koji je bez početka i bez kraja, neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashave i na sve one koje ga budu sledili do sudnjega dana. Amin ja rabbil alemin. Poštovani džemate, uz pomoć Allaha Đelešanuhu daneska ukratko sme kažali, znači malo preće se družime, ponovo će nastavime da se družime su život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, će kažeme, znači koja bile prve muslimani koje primile islam, muslimani i muslimanke. Onda će kažemo ukratko od namaz i na kraj koje se pouke i poruke koje ni je dava poslanik sallallahu alaihi ve sellem vo uh, oja ovaj deo njegov život. Znači da se podsjetime na sam početak ukratko što smo kažale u prošlo naše druženje. Sme kažale znači za početak prva objava da bila ikre, nakon tija kako poslaniku selem počnav tajno da poziva u islam, između ostalog sme rekli da prve prvo, među prva objava a, bila isto i sura koja je objavljena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, sura koja se vika El Mudessir, I na sam početak od ta sura uzvišenja Allah Đelešanuhu se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli Estauzu bismillah Ja ejuhel mudetsir kum fe enzir ve rabbike fe kebbir ve sijabeke fe tahhir ve ruđze fehđur ve la temnune stekthirun ve li rabbike fesbir Znači poslaniku Allah Đelešanuhu direktno se obraća, se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli o ti pokriveni ustani i opomini i gospodara svoga veličaj i haline svoje očisti i kumire se kloni i ne prigovaraj držeći se da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Znači oja se prve sedom ajeta od sura Mudecir. Upravo uzvišeni Allah Đelešanuhu stoja ajeti jasno mu pokaža poslaniku sallallahu alaihi ve sellem put po koji treba da ide on. I to je put e, zapravo Allah Đelešanu mu rekao da je to je put da poziva ljudi u islam. I togo put da neće mu vide ni malo lako poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Ali zatim na kraj, znači, to je e, ajeti koji smo ga proučili, na kraju mu veli Allah Đelešanovu poslaniku, veli ke fesbir i radi gospodara svoga trpi. Znači, iako mu je lak put i go zem na sebe, ali mora da vide poslanik sallallahu alaihi ve sellem e, sabru da čini i da vide strpljiv samo radi Allaha Đelešanuhu. Isto tako smo rekli da tajno pozivanje u islam trajalo tri godine i za tija vreme poslanik sallallahu alaihi ve sellem biv vo kućake mladića koji se vikav El Erkam i tu je tajno poziva znači ljudi vo islam. I taja kuća sme rekli da je vo е, islamska literatura poznata kao Darul Еркам. Сега од помош Аллаха Джелешанову ќе кажеме која биле прве, значи, од каму дошла објава посланику салаллаху алейхи веселем која биле тие прве особе кои му поверувале посланику саллаллаху алейхи ве селем. Во све Сирија, а и во све друге, друга а, историска литература прецизно се наведет имена и редослед од особе кои прихватиле, значи, или кои се одазвале на послаников а, позив во Ислам. Значи, све прецизно која биле и шо биле, е, ге кажујат во свакува сира. Tija osobe vo islamska literatura poznate se kao Esavi Kunel Evelun, što znači oni koji prednjače. A zašto tako nazvane? Zato što e, prve prihvatile islam. I oni imaju zbog tija posebno, znači, goljama nagrada i poseben ke e, uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Ovoga naziv, znači Sabi Kunel Evelun, zapravo zemen je od sura Teube sura Teube stoti ajet kada je uzvišeni Allah Đelešanuhu veli este uzbila bismillah والسابقون الأولون من المه... من المهاجرين والأنصار والذين اتبعونهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, prethodnicima, malo pre što smo rekli, znači Esabi kul evvelun. Zapravo od ova reč se, znači, od ovog ajet je zemena taja reč. Muhađirima i ensarijima i svima onima koji slede dobra dijela čineći, a i oni su zadovoljni, zadovoljni nime. Za njih je on pripremio dženecke bašće kroz koja će rijeka teći i oni će vječno i zauvijek u njime boraviti. To je veliki uspjeh. S obzirom na zasluge prvih muslimana i muslimanke, smatram je bitno da navedeme znači i nijine imena koja bile tija prve što primile e, islam, uz kratko jedno pojašnjenje vezano za nekoje ličnosti, znači prve, naročito za prve osobe će kažeme koja bile oni. Во овогова поглед сме искористили и е, книга од чувен исламски ученјак и биограф Хафез Ез-Зехеви, кој пресели на 1748 хиджретска година. Иначе, он је автор од многобројне дела везане за хадиска наука и критика vezana za pre, prenosioci hadisa, znači za lanat prenosioca, a tija se bo hadijska nauka se vika eđerh ve ta'adil. Isto tako je ovoga, znači islamski učenjak poznat je po svoj e, preciznost, uteleme, utemeljenost i sistematičnost. I zbog tija, znači, smo odabrali njegova e, zbirka i koje ličnosti prođaje vo njegova zbirka kao prve muslimani vo Muhammedova sallallahu alaihi ve sellem poslanička misija prva što poverovala, znači što mu prihvatila, bila njegova supruga, njegova žena Hazreti Hatidža. Ona inače živjela i imala jedan golem uh, uh, ljubav i golema sloga su poslanika sallallahu alaihi ve sellem još od sam početak, znači od kad stupile u brak. 15 godine, znači ranije prije da mu doje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem prva objava. I zbog tija je Hazreti Hatidža primjer za svakua žena koja ima mnogo razumevane prema svojego muža. Poznato je svim nam i ranije sme kažuvali kad sme kažuvali strikno za Hazreti Hatidža da ona bila postara od poslanika sallallahu alaihi ve sellem 15 godine. Što znači da a, vo, vre, vo vreme koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primi prva objava, ona imala 55 godine. Jer smo rekli da vo, ona ka imala 40 godina, a poslanik 25 sklopile brak. Znači, a, nakon tija još 15 godine, vo 55 godine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem primi prva objava poslanik dve, tri godine prije ona a, prije poslanstva, znači prije nego da primi poslanstvo, često ida vo pećina hira radi osamljivane, znači da bi se osamio. I a, da bi što više razmišlja od, od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Inače, svim nije poznato da taja pećina hira bila iznad Meka i pristup do Na bi veoma težak, jer treba треба да проеш преко разне препреке, преко оштре камени, а тие најболе знаат луѓе кои биле на хач. По таков, значи, стрм teren, каде mogo znači i da se uljuzneš i da paneš i da se udriš, da se po, po, povrediš, potrebno bilo znači najmane до нас, значи до Печина да стигнеш најмање 2 сата. И во тие, значи, во тие, во такво едно место, Хазрети, Хазрети Хатиджа увек идала ке посланика салалаху алейхи веселем и му носила, значи, своему мужу рана, проводи в тие време во е, самица. a primi poslanik sallallahu alejhi ve sellem prva objava, ona bila prva koja mu poverovala vo tija. I malo preka što smo rekli, znači prva osoba koja primila islam jeste Hazreti Hatidža i čvrsto stanala e, zajedno sa svojeg muža, go bodrila i mu davala znači uvek moralne, moralna i materijalna podrška. Zbog sve oja što sme navele, Hazreti Hatidža ima velika zasluga i jedan golem stepen, znači golem deređ, golema deređa ke uzvišenog Allaha Đelešanuhu i ke njegovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Nakon Hazreti Hatidže, Islam primiv i Alija ibn Ebu Talib. On inače živiv, ranije sme kažali, znači vo poslanikova kuća, nakon što poslanik sallallahu alaihi ve sellem ponudiv svojemu e, Amidžu Ebu Talibu, koji ima puno čeljeć, koji ima e, mnogo deca, da Alija radijallahu anhu projde vo njegova kuća, a Džafer da ide vo kuća Abasova. A nakon nego, znači, poslanik, e, e, nakon nego, znači, nakon Hazreti Alija, poslanikov usvojeni sin, Zeyd ibn Haris primiv islam. Alija ka primiv islam ima samo 10 godine. Tak je da a, e, vidimo ovde ka da vo vreme koja primili oja prve osobe e, islam bile zapravo poslanikova najbliža porodica primila islam. Znači tu je ukućane prve što mu I od tija zapravo se krije E, golema pouka i poruka svim nam, a posebno tijam što e, saka je da pozivaje vo islam, da vo vjera i da a, poštuje znači vjers, e, vjerske istina, prvo treba znači da se poziva najbliža porodica, znači najbliže članstvo od svoja porodica nakon oja trojca, znači nakon Hazreti Hatidža, Hazreti Alija i Zaid ibn Harisa, Islam primi fi Ebu Bekr. On biv poslanikov Muhammedov sallallahu alaihi ve sellem najblizog prijatelj. Ima vjen golem ugled među Kurešije i ima uh, eh, biv veoma čestit, razumen i pošten čujek. Уедно и он најболе познава в курейши, курейшиска генеологија, значи не се порекло од ке потиче. И највише знав заправо он од ни, знав нијно, на добра и лоша страна. Поред тија се бавев и со трговина и бив познат по свој моралност е, и доброчинство. Значи увек бив и во трговина морален и доброчин. uz tija sve ove što smo ih nabrojili ove stvari bih i e, poznavav da tumači sonoji zbog koja moralne kvaliteti i znanje koje go posjeduav i iskustvo su ljudi koji je dođale do njega da a, da mu postaje znači nekoje pitanja ili da se malo posavetuje su nego da se konsultuje od razne pitanja on oja go iskoristi pa ljudi vo koji imah poverenje, znači koji dođale ke njegu na a, savjetujene, počnav da ge poziva vo islam. I na toja način islam primile Osman ibn Affan, Ez-Zubeir ibn Avvam, Abdurrahman ibn Af, Sad ibn Ebul Vekas i Talha ibn Ubejdullah. Sve oja ljudi koje sam ge nabrojil, bile e, imale jedan, e, među Kurešije, znači imale jedno istaknato mesto, imale golemo e, poštovanje Kurešije prema ni. A nekoji od ni čak bile i mnogo bogate, poput Osmana ibn Affana i Abdurrahmana ibn Affa radijallahu anhu. Među prve muslimani bile i Bilal ibn Reba, poreklo mu bilo od Avesinija, koji во тија време бив роб, накнадно за него посебно ќе кажеме, значи како бив мучен. Денеска не, али во наше некоје следеќе дружене. Након тија Ислам прифатиле и Ебу Убейде бен Джеррах, кој касније добив надимак Еминул Умме, што значи повjernik умета nakon nego znači Ebu Seleme ibn Abdul Esed onda e, eh, Erkam ibn Erkam što smo rekli malo pre znači je poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem tajnovo njegova kuća i ne još mnogo druge da ne bi ge nabrojao između ostalog ima Fisejt ibn Zeid jedan od desetorica koji je e, kojim, kojim im obećao Allah Đelešanuhu džennet nakon mnogo još neke druge osobe, bi sakao još da spomnem da primile islam i poslanikov Amidža Hamza, koji dobiv nadimak Esedullah, što znači Allahov vlad, i Omer ibn Hattab, koji ima nadimak El Faruk, što znači da dvoji pravda od nepravda. I e, prelazak na islam Hazreti Hamzin i Omera ibn Hattaba zapravo prva zajednica, prv, za prva zajednica, za prve muslimani mnogo značila. Jer su nin prelazak na islam, oni dobile znači dve osobe koje dobro poznavale borbe ratovi i koje bile prave junaci, koje stvarno se, boli, se borile kasnije, će kažeme, za islam. Znači, oja bile osobe koje primile prve islam. A naročito, znači, prve koje primile četiri osobe se Hazreti Hatice mi rekli Aliya e, radiyallahu an ondak bir Zeyd ibn Haris i Ebu Bekr. Oja se prve četiri osobe koje primile islam. Se malo će kažemo ukratko od propisivanje namaza. Znači da vidimo koga bi pr najprvo propisan namaz, jer mi je, kao što znamo, i ranije i za vreme te e, poslanici imale namaz. Ali nevim normalno kao što biv propisan poslaniku sallallahu alaihi sallam. Mnogo ljudi misle da je namaz propisan na mirač, dakle, tek deseta godina nakon prve objave. I tija e, pogrešno je e, svačane. Na mirač je propisan, e, propisano je znači pet namaska vremena se prepisane. To jest, obavezno klanjanje pet puta dnevno i u tačno precizne vremenske intervali, znači sabah, e, plavno i kindija, akšam i, i jacija. Namaz je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređen još dok bih vo Meka. Ubrzo nakon kratke e, pauze, kao što smo rekli od objava, vo o, sve e, ispravne, znači ispravne ili relevantne sire i v druge historijske literature se navodi da Melek Džibril во prilika nakon što se malo što se се ta kratka pauza od од došao ke ке посланика салалаху али веселем и go зев го извадив ван Мека. Му кажав на кој начин ќе се абдести, значи на кој начин ќе зима абдест и на кој начин ќе клана. Во тие време било прописано да се кланя само по два рекјата и во два намазка времена. Значи два пута дневно и по два рекјата. Прво било значи сабале пред да илезе сонце и друго било навечер након заласка сонца. Значи од кога ќе зајде сонце. И првите муслимани заедно со посланика саллалаху алейхи биле задужени со овогуа намаз. propisivanje zapravo a, a, namaza na sam početak od poslanička misija Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ni kažuje od važnosti namaza u islam. Znači koliko je važen sam namaz u islam. Misija so koja svevišeni Allah Đelešanu zaduži poslanika sallallahu alaihi ve sellem izuzetno će bide teška i naporna. Zatim je potrebno, znači mu bilo poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, stalna veđa između nego, znači između poslanika sallallahu alaihi ve sellem i uzvišenog Allaha Đelešanuhu. I zapravo tu je je pouka i poruka svim ljudям. Znači životne poteškoće treba da ge olakšavame so jačane veza so uzvišenog Allaha Đelešanuhu. A najbolje со што можеме, значи, таја веза да га ојачаме јесте да кланяме намаз, и то скрушено и понизно. Посланик салалаху алейхи веселем, цев негов живот, кога би нешто, значи, би го притиснало, нешто кога би му се задесило лошо или кога би му било тешко, заправо кланяв намаз. И туе, значи, на тоја начин најболе го тргав таја poteškoća. Tu je zapravo jedna golema pouka za svi muslimani i sve muslimanke. Koga god znači vo vo život ti bide nešto teško, onda klanja i namaz. Jer uzvišen je Allah Đelešanuhu veli, este uzubila bismillah, o vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i namazu. Ја ју елезине амену стаину би сабри ве сала. Значи, тражите помош. И ни кажуја Аллах Джелешанову, ке треба да се обратиме да тражиме помош. Во стрпливости и во намаз. Сура Бекара 153 ајет. Исто узвишени Аллах Джелешанову во иста сура во 45 и 6 ајет вели Помозите себе стрплением и намазом, а тоа е заиста тешко осим послушнима, кои су уверени da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Znači ponovo vo, i vo ovogu ajet uzvišeni Allah Đelešanuhu ni veli da tražime e, pomoć, da pomožeme same sebe kede во strpljenje, da činime sabur, da imame strpljenje za svakva rabota i namaz. Znači najveća veza između nas i uzvišenog Allaha Đelešanuhu jeste namaz propisivanje znači namaza na sam početak objave isto tako ni ukazuje na tija da je namaz temelj islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis veli: "As-salatu imamu imadu din", znači namaz je temelj islama. Preko namaz čuje konstantno izgrađuje svest od Allaha dželle šanuhu. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem кажав бројне хадиси, значи, кои кажујат od važnost namaza vo život верника. Во еден од тие хадиси посланик салалаху алейхи веселем реков да ќе прво, зашто ќе човек биде прашан на будучи свет, значи на ахирет, управо намаз. Па ако му биде намаз у реду, и остале негови дела ќе бидат у реду. А ако намаз не му биде, значи исправен, не ќе му биде валяне ni, ostal, ni ostale njegove dijela. Pouka vo ovogu ahadis jeste da treba svakoj da vodi golem račun, da vodi briga od namaz. Vo smislu, ka velim, znači треба da vodi e, račun, da e, propisano znači klanja i da klana na vreme. Ali i da namaz mora, što je e, isto važno, da mora namaz da ostaje trag во наш живот. Значи, ке свакого како и клана намаз треба да му остае во живот еден трак. Јер Куран часни е, ни кажува кога улога намаза да е, е човека како спречава од ружне и покуджене дела. Заправо узвишени Аллах Джелешану вели, есте узбила бисмилла, Етлу ма ухије илейке минел китаби, ve ekimus salate inne salate tenha anil fahşai vel munkeri ve li zikrullah ekber vallahu ya'lemu ma tesneun. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje namaza najveća je poslušnost. Allah zna šta radite. Znači ovde ka uzvišeni Allah Đelešanu u veli da namaz odvraća od svakuje loše stvari, od svakuje ružne dela. I zapravo za tija na sam početak poslaniku sallallahu alaihi ve sellem mu bilo objaveno da klanja namaz. Jer na toj način će uspostaji i dobar kontakt sa uzvišenog Allaha Đelešanuhu, ali i namaz će go odvraća od sve ružne stvari koje se dešavaju na ovogu dunjalku. Сега укратко још за крај ќе кажеме кује се кријет, кује поуке и поруке се кријет во о, оваа ствар. Има е бројне поуке кои можеме да извучеме од овогова период од посланиковог салалаху алейхи веселем живот, ali za ova prilika će kažeme ukratko od dve, tri poruke koje se veoma bitne za svi nas pozivanje ljudi na put dobra ne je nimalo lako. Znači, ne je jedna rabota laka koja može taki kolaj da se vrši. Za tija je, pored, znači čovjek što treba da vide iskren, pored iskrenosti, blagosti, promišljenosti, upornosti, mudrosti i odricanje od sve oja a, dunjalučke e, blagodati, potrebna je isto i požrtvovanost. Znači, čovjek treba da bude spremen da se žrtvuje. Da se žrtvuje i na sam sebe, i svoje vreme, i svoja porodica, i svoj metak, i sve svoje ostalo. Na sam početak objave, Allah Đelešanu mu objavi, smo rekli, sura El Mudesir, i vokuva uzvišeni Allah Đelešanu veli, oti pokriveni, ustani i upomini, i gospodara svoga veličaj i и svoje očiste i kumire se kloni i ne prigovara i drže, držeći se da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Uzvišeni Allah Đelešanuhu su tija reči označiv znači jedan nov početak vo poslanikov život. Znači poslanik sallallahu alaihi veselem otvori jedna nova stranica so, so ova objava. Kao da Allah uzvišeni, uzvišeni Allah Đelešanuhu uzvišeni svoja reči se obraća poslaniku sallallahu alaihi veselem i mu veli osoba koja živi sama za sebe živi bez brige. Znači osoba koja ne ga interesuje problemi koje se dešavaje во едно koja ne ga interesuje problemi кои se дешавае во ummet, islamski ummet, ona nema големе brige jer ona živi samo za sebe i за тија нема толкаве бриге a ti mu veli poslanik sallallahu alaihi ve sellem Muhammed ili ti e, misionar islama ili ti dajo kako god da se e, kaže koji će nosiš teško vreme na svoja e, leđa ti nemaš mu veli znači vreme da, da spiješ zatja uzvišeni Allah Đelešanu mu veli oti pokriveni ustani i opomeni znači nemaš mnogo vreme za spijene jer imaš golema briga koga nosiš su sebe. Vreme znači od odmarane vo vruća postelja ili da živiš jedan miron, miren i ugoden život, tija više prošlo. Затија му вели узвишен Аллах Желешану, устани због голем задатак кој те чека и обавеза која, која ти е доделена. Устани и припреми се за све оја. Ove reči trebale da биде или да бидеме свесне сви муслимани и муслиманки, а нарочито особе које званично представљаја ислам и муслимани, или пак које покушаваја да тумачат вера и да друге позиваја во на, во вера ислам. Попут луѓи које представљаја, значи које руководат исламски институције, попут imami, muftije, muderisi i sve druge. Svi oni zapravo se znači daje, misionari islama, ljudi koji pozivaju u islam. I nina odgovornost pred Allaha Đelešanuhu je posebno, posebno golema. Ako oni ne, ne vide svjesne od tija reči koje je uzvišeni Allah Đelešanuhu objavi svojemu miljeniku, svojemu odabraniku, još na sam početak objave i ukoliko interes islama i muslimana ne bide uvek ispred e, njihov znači lični interes onda postoji, postoji kad znači je na golema sumnja da će islam i muslimani doživeti jedan, jedna e, golema šteta a posledice neće da znači samo o, teško polaganje računa od tije osobe, znači o, e, i odgovornost na budući svet. Već tija može da doprinose da muslimani zaostanet za druge narodi. Tija može da doprinese, znači, da a, muslimani zaostanet i za druge kulture. Zbog tija znači svakoj daija, svakoj predstavnik islama, svakoj misionar, Islama mora uvek da vide svesen od tija reči i da ga dokaže na praktični, e, vo praktičen život. Ne samo znači su reči. Jer lični primer je najbolji i najupečatljiviji oblik znači da a, pozivaš u islam. Znači prvo sam treba tija stvari da ga dokažeš. Ova bila znači prva pouka što smo mogli da izvučemo. Druga pouka je Allah Đelešanuhu kad će odluči nekogo da go za svojeg roba, znači da go odabere za pozivanje na dobro i preporod. Znači ako odluči Allah Đelešanuhu nekogo da go odbere da on poziva u islam, da bide čujek koji će poziva na jedan preporod da go promeni jedno društvo, bo njegovo srce će mu staje jedan prezir prema a, sve loše stvari, prema zablude, prema izopačenost во кој е, je негова средина, значи се наоѓа. Тија значи, значи, да мисионар Ислама, да свакој daija, да свакој представник од Ислам, треба прво да расчищи su samog sebe. Da li on stvarno prezire tija zablude i izopačenost vo koju se naođa njegova sredina? Ako je iskren vo svoje tvrdne da prezire, onda je potrebno, neminovno je da čuva, da se čuva znači od svakoj porok i ružen postupak. Jer kako će poziva druge da se klone od tija loše stvari, ako ga on sam čini. Znači, nikoj neće mu se približi i nikoj neće mu poveruje e, da on poziva nekogo da se okani od nekoj loše stvari, a suprotno on da ga radi. Znači, prvo treba da raščišći su samog sebe. Treća pouka ili poruka jeste da misionar Islama ili daija prvo treba da uredi stanje vo svoja kuća i da a, poziva prvo ukućane, znači da poziva prvenstveno svoje, svoje deca, svoja žena, a, matere, bavajka ako mu se žive. Znači oni da vide istinski muslimani i da se pridržavaju e, islama, islamskih normi, islamskih principa vo svoj život. Jer smo videli da samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem u islam prvo pozvao svoje ukućane. Znači prvo mu bila svoja supruga, svoja žena, onda Alija smo rekli koji žive su nego, onda njegov posinak i prv njegov najbolji prijatelj eh, Ebu Bekir. Во супротно, значи, ако не ako najbliža svoja porodica, znači, ako ne bide sledila, ako ne ni e, poverovala vo tija što pozivame, i druge osobe ima slavo da se odazove na tija reči ke da se poziva. Jer svakoj će ti reče, ti ne si staje u red prvo sebe ili svoja porodica, si došao drugogo da poziva. Znači, najbolje je prvo svakoj da krene od svoja porodica jer i poslanik sallallahu alaihi ve sellem tak je krenuo. Prvo svoja porodica, onda ke, mož, ke mogov, ke e, imam najviše poverenje i tajno pozivav sve dok ne primiv islam Omer radijalahu anhu i od kamu bilo naređeno znači da počne da kažuje od svoje poslanstvo, da počne da poziva da poziva u islam, a tija sme kažale znači prošli put во sura Ed-Duha kada uzvišeni Allah Đelešanu veli Estaizu bila bismillah da emma bi ni'meti rabbike fi hadis i o blagodati svoga gospodara kazu. Znači, ova mu bila jasna naredba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da od svoje poslanstvo počne da kažuje ljudям. ova биле, znači ukratko pouke i poruke koje можеме da ge primenime vo svoj, vo svoj život i koje treba da ge primenime zapravo vo svoj život. Inša Allah i molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu znači da ni dade da bideme od tija koje će ge shvatet oja pouke i poruke i koje će ge primenet, primenet, primenet vo svoj život jer sme rekle da najbolji primer je praktični primer i da treba da počneme prvo od sebe pa onda svoja porodica i tako dalje da ideme širom. Evo, poštovani slušalci, sme preslušali jedno divno predavanje da te alo nagradi uvaženi Fendija za ovako družene predavane ili ders koji si izvoji vreme i kažav jasno i glasno. Da ne bismo produživali, vidim da imaš i dobro raspoložene, naše slušalci očekujete jedno nagradno pitanje, koji se držime vo naša uvek emisija, ovo drugi deo, a će imati prilika da čujeme i deneska nekoje pitane koje će vidjeti za opšte sve naši slušalci. Pa može, evo, od, možeme da kažeme od naše predavane pitanja, jer smo rekli uvek će postavljame pitana od tema koja smo ga držali. Što misliš, e, pitanava se korisne što se postavlja, evo ako vratime družene su sve naše emisije islamske teme, koliko pitana, koliko dosta možeme da sazname kroz ti odgovori koje naše slušalci se potruduje da dade tačne odgovore. Pa normalno da se korisne ne samo da e, će ги naučit ljudi što не ги знаат, него и што ги знаат, ќе обноват своје знање, значи. Чак што не ги знаат, може да се потрудат кроз книги или може и на интернет да најат и на тој начин, значи, луѓе се da e, se potrude da nauče nešto novo. A če napravimo pauza ili če čujeme pitanje? Pa može da čujeme pitanje ovde ka javno, pa će napravimo malo kratka pauza. Pitanje može da ne vide, znači današnje pitanje je koje bile prve četiri osobe koje primile prve islam. Znači četiri osobe da ga nabroje po ime koje primile prvi islam. Evo, poštovani slušalci, derašno naše nagradno pitanje je za svi vas eh, koje glasi koje bile četiri osobe koje primile prve islam. Idemo na kratka pauza, a za vreme ova pauza i naše čitaoci čime je prilika da čuje današnjo nagradno pitanje od našeg gosta, magistra islamskog prava Monafisa Hođa. Ja mi proljeće nije šta je bilo, prije se je bolje zelenilo, ti ni mi se njegovi cvjetovi jesenskim su rukama vezeni. Ni proljeće nije šta je bilo, prije se je bolje zelenilo, Čini mi se njegovi svjetovi jesenskim su rukama vezeni. A na Bosnom tuga se nazila, ranjena je Bosna mobila. A na Bosnom tuga se nazila, Ranjena je Bosna moja mila Al ne plaći domovino mila, još u tebi muđahida ima, Boži puta svi kada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Al ne plaći domovino mila, još u tebi muđahida ima, Godin putem svi kada krenemo, izgubiti nikad ne možemo. Kur'an ne, neka nas ne vode, zveo da nas do vječne slobode. Kur'an ne, neka nas ne vode, و آزاد است دنیا slobode. Kad nam duša pred Allaha pođe, u šehadet pred njeg će da dođe. Mi smo vojska koja nema straha, mi smo vojska dragoga Allaha. Kad nam duša pred Allaha pođe, u šehadet pred njeg će da dođe. Mi smo vojska tvoja, nema stala, mi smo vojska dragoga Allaha. Zatle sa nam srcem darivana, Bosna naša krvlju zalivana, Zatle sa nam srcem darivana, Bosna naša, krlju zalivana, zaklesana, srcem darivana. Bosna naša, krvlju zalivana. نیگن چه مانچ ناش مصطفی را نزویز دو دوگه نوچی اکا مغو بی تبه یکی گنه چه مانچ Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći, sa nama voljeno. Ako mogu bi tebe tvoje knjige neće moć, naš Mustafa Sara Ya Resule, naše imame, gdje si danas vidiš ti, od kad s ovog svijeta ode bila lezan ne uči, od kad s ovog svijeta ode bila lezan ne uči. Kad ostanem da zanim žal duboki sladane Bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je Bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله Dođe Omer i Ubejda svaki želju kazuje De zauči obilale nek se Resul raduje De zauči obilale nek se Resul raduje Allah nas je počastio, kud si šerif dao nam zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. Zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله I kad Bilal nad kudusom postigla svoj žalosni Ashabima uspomena očne kapke orosi Ashabima uspomena očne kapke orosi Nek Allah veliki dadne najdraži mu jezine da zaučiš kad... O vin miq, po vin miq. O, ako bujrëm, o, miku dasu. O, hajde bujrëm. Hajde për hajë në kohë, kjo dasu, inshalla, me të mira, do të ju lash muhabet, a bereqet, e inshalla të Hajde, hajde, sot e knojna, nimi hem për hajë, bojna, dy besot i ju beko. slušate glas Bamusa radio družinom naše navečerne emisije. Drugi deo pitanja i odgovori. Gost večerašnje emisije magister islamskog prava Munafis Hođa. Naše linije dostupne za vaše pitanja vezano za naše družine. Kada god možete kontaktirate na naš broj telefoni, Viber, WhatsApp, Facebook, Skip, sve je na raspolaganje. Bibila la ku e loj Dhe gëm dhe kse në shkoj Hajde son të krejt po shkoj pas më nga u t'ja e shkoj Hajde hajde son të krojna Një një her për hajja bojna Dive zoti ju beko Me mirësi jeta ju shkoj Hajde, hajde, sot e knojna Nimi her për hajja bojna Dybe zloti u bekoft Me mirësi e ka ju shkoft Hajde, more dhonde Hajde, ti të i kesh Te shate dhëndris Sa shkolla i me i vesh Hajde, more dhonde hajde deti tu i kesh Veshat e dhandris, së shkolla i me i vesh Ta pra do fili që në mot mot, do dhjon më i miri sot Sa ka to ka uj me pi, pa që gjithmon lumë të ri Ta pra do fili që në mot mot, do dhjon më i miri sot Sa ka to ka uj me pi Pa që gjithë mon lumë Hajde, hajde, sot të knojna Nimi herë për hajna bojna Dive zoti u bekuft Me misi e ta ju shkuft Hajde, hajde, sot të knojna Nimi herë për hajna bojna Dive zoti u bekuft Me misi e ta një shkoft Hajde more dhondër Hajde ti të i kesh Te shate dhondris Sa shkolla i me i vesh Hajde more dhondër Hajde ti të i kesh Te shate dhondris Sa shkolla i me i vesh Bajm hajgare mu dhe bet Kitën dhëndrit ban gizmet Na bëllonot kena faj Karason të me qitë qaj Baj ma i gore mu habet I thëjnë në dit bak Na be valot kena faj Ka rason të me qitë qaj Hajde, hajde, son të knojna i mi her për hajnja bojna Dive zoti u me koft Me misi jetaj u shkoft Hajde, hajde, sot e kojna Mi mi her për hajnja bojna Dive zoti u me koft نمیزیه دایوش گفت هیده هیده سوتک نوینم ایمی هر به هر باینم زیر زودی و بگو نمیزیه دایوش گفت هیده هیده سوتک نوینم ایمی هر یا هر Shumë të latë musliman E besojmë zotin të ahmon Fjallë të tina i respektojmë Dhe ka zdasëm se të projmë Ky islam në ban krenor Jem umbeti me satar A pon koni o lazni Se pek noj këti lahim Unë bekloj këti lahi Për me i thonë do fjallë sa ki Fjallë o dini tanë Pegamberi të selam Pegamberi unë ka urnu O martesën mos me vanu E o kur dhjenë koha me u martu Ke kujdes mos me sharu Habi si te bani kater Se martesa e nuk kater Zgje dhe gruno tjetën dëshme Mos e këshirve që të gjeshme Se e shia shpet kalon Mariteti e gjithmon Mos e këshirve që për pasunin, میره گرون چید با سایگی ساشت با تیه من پاس بارم یه تی اون فدارم جیت فیتارم گوی فیاله من او مجد اون داش مگرو می او بارد این گو مویمان A e din dhe tyren thone O se ti zotit ka ornu Urin të në gjithë më në ngu e ima t'i fjallë kur të fosh me burin Se me krisun e shtin murin O pa i zburit me jetë në në qëtë Te malkojnë penal me lachet O sa buri kur ti e ndere Ke kujdes me prit me qere O e shumir qysha i do Se kështu burin shumë e gizon O nëse ape me fitu وريت الوجه ما يوش منكم اين زاد الجنة ما هي ما برت ما كون رازي او ابو مود yeşik naçur azar Uleyem mi var feredi Ebedat boysa ve saadet Seluk yami pasur veşti Memut yeşik naçur shikoj i babën të uqa Im për pëllatën mos me pa Shpejti i dhe për qabim Shumë të dua babim Shpejti i dhe për qabim Shumë të dua babim pasat Une jam mi varfa e di Edhe do të boj sabë Ska Se nuk jam i pasur veshtit مموت يشيك ناتشور اون ولي می برفر ادي ابدت بوي صابر صادت سلوك پاسو باسو بشتي مموت يشيك ناتشور poštovani slušalci, ponovo mi je su vas eh, vo drugi deo naša emisija Islamske teme. Gost emisije, kašo što je jasno, magistar islamskog prava Monafis Hođa. Nagradno pitanje tu je, očekujeme odgovori. Vije koje sakate da se javite na direktne linije, sve vi je slobodno. Vije koje sakate dajete odgovor na naš eh, profil kada sme postavili nagradno pitanje, možete da dadete odgovor, ali vo komentar, kada može svi da vidjeti eh, vo javnost. Iako je trenutačno temperatura ispod 17, eh, znači minus 17, naša emisija je ipak vruća. Zagrijan gost, zagrijane slušalci i dobro družene. Uvezme Efendija, ukratko malo da se podružimo, u drugi deo naša emisija Pitane i odgovori ne bi se kafija da produžujem, a nas slušalci ako postoje nekoje pitanje će biti uvažene, ne bi se kao da produžujem logo a, družene, s obzirom da sme najavile koja je temperatura vo reselica momentalno minus 17. Samo bi sakav nešto da prašam vezano za vaše predavane i jedno za vaše predavane, a drugo, često naše ljudi, naročito ovde u selo društva ili prijatelji ili kako god da ga nazujem, kad se spomenem ovu reč eh, koju ću upotrebim se i kroz pitane, nekako ti ako je ne se ili upoznate ili negire ili smešno se izigravaju sa ovoga reč. A ovoga reč je koji si go ti kroz tvoje predavane možda i dva, tri puti. Znači, a si stane da ni obrazložiš malo posebno za reč daja. Što znači daja? S obzirom da i mi je kroz naše emisije objavujeme gost večerašnje naše emisije da ja to ja i to ja to ja i to ja, dosta nije poznato, ali dobro je malo za javnost e, da čujem od vas e, što znači reč da ja. Pa reč da ja dođa od arapska reč, da jedu, znači pozivanje. A na našečki je da ja misionar islama, znači osoba koja poziva u islam, koja a, vika ljudi da prihvate tija sve što ni naredi uzvišeni Allah Đelešanuhu i to koje je vika znači da izbjegavaju od tija stvari koje ni je zabrani poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ali malo bi saka pokratko da kažem nekuje osobine koje treba da ga poseduje daja ili misionar Islama, čuje koji poziva vo Islam daija mora da a, bide praveden. Znači, prema svakua osoba i osoba koja ima isto mišljenje kao nego, a i osoba koja ne se slaže su njegovo mišljenje. Ne može, znači, e, taja osoba da a, tuđe greške ne sme da ge zeme, znači, kao izgovor za činjenje nepravda. Znači, neko ako napravi greška, ne treba тоја тија речи да ги земе изговор да ви смефи он да направи неправда. Е, особине некоја која би требав да ги поседуе да ја се да он биде искрен во акида и во своје ибадети. Значи Znači мора да има на ум, да му на ум биде узвишени Аллах Джелешануху. Да биде искрен во говор, значи некои ствари кај ги кажуе, да ги кажуе iskrenu. Isto da bude e, blag, da bude oprošten, da oprašta, znači, ljudям. Isto tako da таке, да ја треба да биде мало da ima taja osobina strpljivost, da да strpljiv, da да da ima osobina особина da, da se plaši od од Allaha Аллаха Джелешанову. Да има во себе љубазност, да има во себе nežnost, da a, ja da posjeduje vo sebe isto milost, da bude milosti prema druge os osobe. Uvek da poziva znači na bratstvo, na solidarnost, da a, mu bide njegova osobina, su prva zapravo osobina su koja treba da se okiti jeste poniznost, pravednost. Isto tako treba da bide da, darežljiv, da dava drugem prednost, iako je во некоје stvari, znači, e, na nekoj viši stepen od другија, ali da dava i другим prednost. E, da биде, znači, poverljiva osoba, znači, kad će mu se daje некој emanet, da го očuva тогова emanet. Da биде, znači, знан, da ima разумевање da ima znači e, snažna volja, da ima goleme ambicije da poziva ljudi u islam. I najvažno što je da postupa prema znanju. Znači, ako zna jedna stvar da je zabranjena, treba da izbegava. Ako mu se naređuje nekoja stvar, da ga sprovode tija vo svoj život. Isto tako je treba da ima osobina odgovornost, da bude odgovoren za e, stvari i osobina postepenost koja je mnogo važna, znači da, ne, da, da bi ostvarim nekoje cilje i da bi došao do nekog cilj, treba da ima taj, toja postepenost. Jer ako zememe život poslanika sallallahu alaihi ve sellem, misija smo rekli da mu od poslanstva poslanika sallallahu alaihi ve sellem trajala 23 godine. Zapravo ovde se krije malo prvoja što smo rekao, znači postepenost. Mogo hodenoš uzvišenja Allah Đelešanu da mu da je sve poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i odin už poslanik da go kaže ljuđam. Ali zatija postepeno, znači da bi bile ljudi da bi mogli tija da go svatet i da go primene dvo život. I vrlo je važna znači ova stvar, postepenost. Isto tak je daija, znači misionar islama, čovjek koji poziva u islam, treba da bide ponosen su islam. Znači ponosen da bide što je musliman ima još mnogo druge osobine. Znači ti što nisi postavi pitanje što je daija, daija smo rekli da je znači osoba koja poziva u islam, misionar islama, čovjek koji poziva na Allahov put. Znači, poštani slušalci i uvažena Efendija, mi je ne grešavame, tek od svega vidim da na naše najave koji nije gost večerašnji, da je iz Hođa, da je Idris Ridović ili Muamir Liko ili Haris Kalač ili ostale naše gosti, s obzirom e, da kroz odgovor sam čup e, adekvatno da da ja ogledalo treba da bide za sve i onda da krene. A, da podsjetim eh, naši slušalci da sme vo naša emisija posreda vo najvećoj emisiji islamske teme so gostom u napisa Hođa ja slobodno možem svega da rečem, so našeg Dajja, vo druga emisija vo 2017, je 11. januar 2017 година, друга емисија во оваа година, иншала, ако реко фала Джешану, да ќе се дружиме и многу naše druge emisije so наши gosti, naše даје i jedan naš slušalac se sad kada projedem na drugo pitanje, ali pristignulo ono pitanje na Facebook, lepo bilo da naš slušalac navike i se čuje njeno pitanje i bez stram, bez ustrušćene, slobodno da praše, veli da li da i ja, uvaženi Efendija Golem Selam, da li da i ja treba da ima brada, pa da bide daja, ali ja mi se čini da sve mu si da odgovori si ge da ne bi blizavo tvoja ravota, si ge voja što treba da ima, ali s obzirom da napomnav pa da čujem od našeg gosta. Pa malo pre sme spomnali koje osobine treba da ga poseduje čovjek da je, znači osoba koja poziva u islam. Znači, da li on ima brada ili nema brada, ne je vezano za brada, da li će biti on daija ili ne. Znači, ima ljudi so brada koji pozivaju u islam, inša Allah, da im otvori toja put, da vide što više uspešne. Isto ima takvi ljudi koji je brada, i koje se zalaže za islam, koje e, troše znači i svoje znanje i svoj metak i svoje e, zdravje na Allahov put, isto i njim molim Allaha Đelešanohu da im pomože na toja put i da bide još e, više uspešni. Znači, ne je vezano tija da li ima ili nema. Ako ima, znači ne može da bide ili ako nema, ne može da bide. Može i so i bez brada, znači da bide daje i da poziva u istinu. Vaše predavanje dobro bilo i veliš, e, malo pre si spomnav e, vo vaše zagane, veliš e, da od vruća postelja stane i ide na put, znači na pozivane ka svega vo ova emisija. Da li ova naša emisija pripada vo pozivane vo istam, odnosno družene u ime Allaha i tako dalje? Pa normalno da pripada, jer nam nije cilj danas kad svako mogu da sedi u svoja kuća sa svoja porodica, da pije čaj ili da usavršava sebe, znači mogu da čita nekoje stvari vezano za sebe ili bilo što da radi, nego mi je danas kad smo došli, iako je minus 17, malo preka što se spomna, smo došli da kažem ovde kad život poslanika sallallahu alaihi veselem i jedini nije cilj radi Allaha Đelešanu. Povoženi Efendija, ceneni daja, ja pošto sam napomnav što nije cilj i danas kad sme izvukli tebe od vruća odaja, ako ne postela, rano je za leginane, ja bih sad još nekoje pitanje da postavim vam, s obzirom za današnje druženje i tema, ste spomnali vo vaše izlagane nešto od namaz, ali nekako ka na čestrme ili, ili ubrzano. Da li možete da se vratite još jednom da obrazložite nešto vezano za namaz i ako ne postoji neko nas slušao uz neko je pitanje će me kraj naše današnje družine. Pa sme spomnali namaz, me kažali koga bi propisan namaz, ali najvažno što bilo tu je sme spomnali da uzvišeni Allah Đelešanu veli Este uzbila bismillah Inne salate tenha anil fahša i vel munker Znači uzvišeni Allah Đelešanu ovde kad ni kažuje zapravo namaz kako treba da deluje e, na nas. Namaz kakov trag treba da ostaje vo nas život. I затија ни namaz zaista заиста od razvrata i od од свега што е ружно. Значи, и не салате тенханил факша и вел мункер. Значи, од све што е ружно, намаз одвраќа. Онда особе кои клањаја namaz trebuie da se prašaje sebe, znači još всиста istanav namaz. Kad će postupiš ti vo dali život, znači čim si lezov u džamija, ne je samo namaz vo džamija, znači treba uvek su tebe da ti vide. Si lezov u džamija, ne treba da ogovaraš, ne treba da vređaš si još doma, ne treba da se karaš si još da izvikaš decam, roditeljam, ženi, bilo komu. Znači ne treba da napadaš komšije, ne treba da vlizaš uh, vo, uh, da, da zauzimaš tuđa imovina i sve znači sve ružno ovde ne veli samo da se ograničiš na neke stvari. Namaz odvraća od sve ružne, sve ružne što se stvari, stvari što se zabranjene, znači u islam namaz treba da ne odvraća. I zapravo namaz, ako ne ne odvraća, onda treba da postavime sebe pitanje da li mi je iskreno, znači go klaname namaz. Jer ne go veli moja ja ili neko osoba druga. Moja go veli uzvišeni Allah Đelešanhu da namaz odvraća od loše stvari. I ti je 100% take. Onda ako je take, a ke nas ne se odražava take, onda treba mi je same sebe da postavime e, pitane da li e, iskreno e, znači što stra od Allaha Đelešanuhu goklana me naš namaz i da li stvarno ostavlja on tragovi u naš život. Ako ne, onda treba malo više da poradime, znači, na, na ova stvar. Znači, da poradime još više kako može namaz da ne približi ke uzvišenog Allaha Đelešanuhu vi kao da je, da li možete da procenite, ne znači tajno namaza, nego ponašanje džemajatlja vo namaz i da li možete da procenite i na koji način biste mogli da priđete osobi da ispravite malo na put, znači e, da je, da rečem, vi koje si napomna, pa su tija osobine koje imate i posjedujete. Ne ti sam razvram baš dobro, kako A, primjer radi, znači, ako jednog od džematlija go primetiš, znači, vo da se primećuje da li je on skrušenog klana svetija osobito, nego primećuješ da njegov namaz jednostavno... A da li namaz deluje vo njegov život ili ne? Da, jednostavno, znači, što karakteristike si ge nabrojiv od džamija kad će sve. Vi da je daje ili imami, da rešne bizmismene imami, da rešne slovano, ili da je, kako možete i na koji način biste ispravili ta situacija ili toga čovjeka, taja osoba koja biste ga primetili, jer ako ideš ke nekog lekara ili ke drugog stručnjaka ili ke nastavnika vo školu, dete go vidiš da dosađa tamo omočno priđeš, normalno smo imali jedno druženje s tebe kad sam postip e, škola direktno službeno, nego ovde baš e, lepo bi bilo da čujeme nešto vezano za uh, koja je, kao što ste rekli, primjer, ali ovaj čovjek isklanuje namaz ili za, i negdje posjeduje tije karakteristike koje se ga nabroji vezano za namaz e, da bide uz čovjeka stalno. Pa smo rekli da namaz svakoj treba da se e, potrudi, znači skrušeno da ga obavi. Isključivo znači namaz dorklana da bide, e, da uspostavi veza sa uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Znači da ne razmišlja na nešto drugo. I e, mislim jedna prilika da smo zborili, smo imali rasprava o koja jedan islamski učenjak veli najviše što me boli kad će me praše namaz da li je ispraven ako digaš prst ili ne digaš prst ili koliko treba da go prst znači veli ne me prašuje mene jedna osoba da me praša kako možem da urklanam namaz da počnem da želam znači da budem toliko uduvljen vo namaz da shvatim da uh, uspostavljam kontakt direktno sa uzvišenog Allaha Đelešanuhu, nego prašuje za nekova forma koja je manje bitna ili nebitna. Znači, mi ako stvarno dorklaname, uspostavime i zname da se obraćame direktno Allahu Đelešanuhu, znači malo čuje kad će razmišlji, ej, ne se obraćaš ti nekoj osobi, običnom čujeku ili bilo kojemu, nego direktno se obraćaš Allahu Đelešanovu. I kad će razmisliš malo, e, vrlo je važno da znaš bar prevod od sura Fatiha. Znači, kada učiš Fatiha, da razmišljaš odna, kad će kažeš, znači, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Umid Din, Iyake na'budu ve iyake nestein. Znači samo uzvišenom Allahu Đelešanuhu se pokoravaš, samo njemu ibadet činiš i samo od nego tražiš pomoć. A znaš ti malo kad će razmišljati čuješ što znači da bideš vezan samo za Allaha Đelešanuhu i nikogo drugog. Jer vo suprotno, ako ne si vezan i ako ne tražiš striktno od Allaha Đelešanuhu, ako ne bideš pokoren njemu, će bideš svim ljuđam pokoren, i nikoga neće dobiješ tije što treba da dobiješ. Затија, значи, треба мало да се ради на тија. Значи, човек да биде свесен што ради, кому се обраќа, како би тија тогуа намаз остави trag, мало пре што сме рекле, во о, негов живот. И качи илезе, качи илезе, значи, од джамија, тоја особа што го искрено застанала пред Аллаха Джелешанову и што искланала намаз, нормално да ќе делуе тоја намаз. И затоа Аллах Желешанов значи ни одреди пет намаза дневно. Оја ти е истока стално каен телефон, му се испразнува батерија, онда ставаш го напунуеш батерија. И Аллах Желешанов значи мало што ќе не се испразни, од саба намаз до плавно, поново идеш, пуниш, се пуниш. После од плавно до Икиндија, од Икиндија до Акшам, Акшам јација, нормално кој сака, кој може, значи, што е пожелно и некој нафиле намаз, доброволни намаз да исклана, али увек Алла Джелешану ни одреди да бидеме во стални контакт со Него и да ги пуниме наше батерије, тоест да пуниме наш иман, исто мало прешо сум реков, као ка што се пуни значи телефон. Чим му отлаве батерија, онда мораш да да би си го користив да го напуниш. И е иман треба така да го пуниме, значи. ne трябва да изоставаме намази. Трябва во тачно, е, прецизно време, значи во одреđено време да ги кланат. Hajde, tu je kao, kao se spomno, ja s obzirom da znam i snimane predavane i su tebe i su druge naše daje, odnosno gosti u studiju koje bile, svega kje se spomno zržneve reči kad veliš precizno vo vreme, znači i veli šartu i tamo na vreme, nama sklanane. Ajde, neko olakšica, ne olakšica, nego eto slučajnost osoba koja saka da obavi pet dnevnih namaza, a nekoga se ukažuje prilika da ne može vo vreme, pa kako bi bilo dobro da postupi. Znači, ne se izmakuje, znam, se oštro... Znači, ima ne, ne oštro, ne oštro. O, znači, ne ja oštro. ne zborim po svoje, nego će kažem samo hadis od poslanika sallallahu Pa upravo po Kurani Sunet se bazira da. ova naša emisija Islamske teme. Poslanik sallallahu alaihi veseljem veli namaz ki nas često se koristi, znači kaza, sad da se nadoknadi propušten namaz, se dešava osoba ako se uspala, znači prošlo tija vreme, osoba ako se e, unesvestila, znači ne bila svesna to kad bi znači određeno tije vreme za namaz, onda može da nadoknadi. Znači ne može osoba recimo som ošao do Prizren, som imao mnogo rabota, trči na tamo navamo, plavno mi prošlo i kinija i će dojem da ja da go nadoknam. Znači ne je dobro na toj način da ostavaš namaz. Namaz se ostava, malo pre sam rekao, znači ne si mogu, si su unesvestiv jednostavno i ne si mogu da obaviš namaz, toga ti je opravdano. Si ljegna, si spav i ne si se razbudi. Odmah, znači, kad će se razbudiš, treba da obaviš namaz. Ali, znači, ne možeš da e, zemeš za razlog, ako tražime razlog, onda će najme mnogo razlozi neopravdane. Znači, ovo ja go stavam pod znati navoda, da kad velim razlog, može svako i da ne razlog ali tija se opravdane razlozi za da bismo stajili namaz. I malo pre, znači, smo rekli, zaš od mala Đelešanu, nakon prve objave, Džibril ali, Džibril alaih selam, gozev poslanika sallallahu alaihi ve sellem i mu kaže ka se zima abdest i ka treba da klanu. Jer uh, znav da će dojavu uh, goleme će poslanik sallallahu alaihi ve sellem и свакоја потешкоча поново може да му га трне узвишен Аллах Джелешану, а ступ во ислам сме рекле да е намаз. И уз намаз, значи, тија се тргало и свакоја неволја или свакоја лоша ствар која ќе не задеси ке нас, треба да покушаме да га трнеме со намаз, да исланаме намаз и да га трнеме. Mi malo smo probali da dobijemo neko olakšica kroz e, vaš odgovor, jer e, smo mislili da ke tebe drugačije, a druge naše goste ili daje ili ni zbore drugačije, znači olakšica nema za obavljanje pa, namaz. Najbolja olakšica je da istanaš namaz, jer ti se trga teret od tebe, odgovornost. I na toj način dobivaš olakšica, znači i na ovog već, a i na drugu jedu neće videš osoba ja e, znam lično, znači nekoje osobe sam vidio, ne može, ne je miren čim ne isklanam namaz. I mene nagradno, ne nagradno, ovo proste, nagradno pitanje su sakav ja da ponovime, ali evo vidiš da jedno pitanje tu je ni pristignelo od našeg slušalca, kada koristi prilika da poselami svi nas ovde u studio naši slušalci i posebno njegovo društvo i familija vo Nemačka. A, dobro bilo, ja velim naš slušalci, da kontaktira uvek kroz naše emisije, ali uvažena Efendija, da li će proštašti ili mi je da go samo izvučem još šosaka da kaže, veli naš slušalc, praše go gosta, posljedami go i praše go, da li namaz čujek šoklana, otima tuđo imane, koristi društvena svojina i sve drugo kakov je negov namaz ja mi se čini da ponapre sam prašan vezano za oja. Kad pa sam rekao, kad sam rekao, kad sam rekao Iljezov, ali možda i podosno se uključim, ili nekako su nego fum ili neku je slike, možda ima svoje, možda je osoba koja tija radi, pa ako ne daš učestvuče. Znači, sad da rečem, ja sam praša vezano za ja, s obzirom da si kažav na koji način e, nama su uvijek su plana i treba nama su uvijek da go prati i kroz ulice i doma i u porodice i svekede, ali evo, ima prilika da mu ponoviš, možda će grešiti se, a možda će moja nalegneš, ne mora ovata, pa i dobro ću prašak, a? Pa, dobro ću prašak, pa i ne bi saka ponovo, znači da ponavljam neke stvari, ukratko samo bi kaža. E, sme rekli, znači da namaz treba da odvraća od loši od svakoj pokvarene dela, jer Allah Đelešanu mu veli, inne salate ten hanil fakšaj vel munke, znači namaz odvraća od sve ružne stvari. Još što ne sam sam nam malo pre ovo svega baš da uspomnem, znači osoba koja klanja, ali na druga strana radi nekuje zabranene stvari, što si ga nabrojim malo pre, ili nekuje bilo druge koje stvari. Ne treba da zima, znači, e, a i ja, pošto radi moja zabranene stvari, da ostavim namaz, jer ne mi se slaže su oklanani. Nego treba da izbegava od tija stvari, a su namaz da, da nastavi da klanja. Znači da staje, znači, ne da staje vaga i uvek da natežuje na kenamas. Da. Ne može da kaže, a i ja pošto radim moja nekuje stvari, recimo, malo pre što si rekao, o, otima tuđa imovina. Ja pošto radim ova stvar, zabranena je, onda namaz odvraća, mene ne me odvraća, onda da ostavim namaz. Ne, nego namaz treba malo bolje da go klana, malo posvesno, što znači da se obraćaš Allahu Đelešanu jer na toja način može samo da se odvrati od tija. Ako ostaje namaz, onda može i još više e, da vljeze u tija zlo. Znači, ako sakate da rečete ovde, kad, kao što sam rekao, da staje vaga, Terezija i onda da vuče uvek na namaz. A baš fino ste razjasnili, ako ne nastavi su namaz, ako već otima a, tuđa imovina ili koristi društvena svojina, kao što veli nas si još neke tačke, možda će zagraba poširo kruk e, još više da potore osoba na toj način, a? Normalno. Uvažen Fendi, ja smo rekli malo da će postaviti neko pitanje, ali da se so pozivci ili na glas ova pitana koje ga postavljaju na slušalci sme ga uvažili, sa obzirom malo da se čuje i ne bi trebalo da se usrećujete, prašite slobodno vezano za naša današnja emisija, koliko je u mogućnosti naš gost da i ja magistar islamskog prava Monaf Ishođa će da dobijete odgovor i sve naše gosti koja gostuje. Samo da me podsjetim svoje nagradno pitanje, očekuje za Deneska i da vidimo da li smo dobili uopšte odgovor na nagradno pitanje. Ako smo dobile, ideme dalje. Ako ne smo dobile pitanje, ja bih predložio da ostane za naredne emisije, a mi je će pratimo umeđu vremeno koji i na koji način ni odgovorimo. Znači, denesno naše nagradno pitanje glasilo nabrojte koje bile prve četiri osobe koje primile islam. Ne odgovorile do sega а, двајца, prvi Ardo Paša i on veli Hatidža radijalahu anha, Ali ibn Ebu Talib radijalahu an, Zaid ibn Haris radijalahu an i Ebu Bekir radijalahu an. Drug koji ne odgovorio jeste Perparim Hasani i on veli Hatidža, Aliju, Zaid ibn Haris i Ebu Bekir. Znači... Da li, da li ne odgovorili tačno? znači prvi nas slušalac i drugi nas slušalac odgovorili tačno na naše postajeno pitanje. E pa svega, poštovni slušalci, mi je mnogo posljedno ime vas koji ste se potrudili i odgovorili na naše nagradno pitanje. Možete da čujete Ilahija za selam i da vas Allah nagradi za vaš trud i vaše e, znane koje ste upotrebile na, na, na naše nagradno pitanje. Mi ideme malo kratko pauza, pa nakon toga će se poslije i كذبوب كذبوب إذا Shumë lot këta më ka lotu Se s'ka më kush më më përqafu Shumë lot këta më ka lotu Se s'ka më kush më më ledhatu kuş beştem Nukmun bındırmam Avzatima ah, Vetem titekam Aşk kuş beştem tam καλό Πασπρές έβου παγκρό Κουριαμ Ισμούρ δημιαμοντών Αχ περνώνας σωμονγκόν Κουριαμ Ισμούρ δημιαμοντών Αχ περνώνας σωμονγκόν Αζάν kam از گوش بشتم لکمه بندم من آزاتمم وتم تیتکم از گوش بشتم یام کلاس بار مدار جدار سیمتار به بسمیم با کسکاتش بیام خوشم میپام به بسمیم با کسکاتش بیام خوشم میپام بگم از گوش بشتم حکم بندن من آم ذاتی من و تمتی تکم از گوش بشتم oci koji je odgovorili G7 im logo, ja, naš gost i cijela naša ekipa. Jedan naš slušao se veli, kad se sretime u Opole tamo, će bile kafa umjesto Ilahija, jer docna mu je da sluša, a može i jedno i drugo da bide za ovakav trud i drugog očekuje me. Poštovni slušalci, da me podsjetime da naše navečerne emisije islamske teme koga se, Danas tačno je sreda, imamo na večernoj emisiji islamske teme i gostuje današnji naš gost koji je momentalno ovde daja magistar islamskog prava Munafis Hođa. Vo petok, vo večernoj emisija, gosta imame seoskog presednika i emisija se vika Dosta bilo vreme da se razbudime. Vo sobota isto je emisija islamske teme i gostuje Daja Idris Idrizović. I vo ponedavnik je naša emisija Islamske teme, gostuje Muamer Liko i neizmenično naše druge gosti širom sveta koje se javlja i kao kašo veli Munafis e, malo pre, da učestvuje u ovakve hajrli emisije, da iskoriste sebe, znači kad rečem da iskoriste sebe, da kaže nešto radi Allaha, da bi naši slušalci čuli. Vo druge naše emisije se slobodne termini, može svako i da se druži koga god saka su nas da odvojime vreme, da se podružime i da bide sve, znači, za naše slušalci povoljno vo svakva naša emisija. Uvažene Efendija, da se zahvalim da te Allah nagradi što si bio gost današnje naše navičene emisije, tebe tvoja porodica i da sve ova za hajr ako od naše volko slušalci koji je zname preko internet i ovdje koji je ne zname, neko i svati, se ispravi na pravi put, krene, ja kroz vaše emisije dosta su mi naučiv i ja je jedan golem kajr, znači ne ste vi cicije od vaše znane, go proširavate i na druge naše slušalci. Pa i ja bi sakav da vi se zahvalim vam kao Radio Bambus što ste odvojili vreme i za nas da se družime zajedno sa vas, znači da vidime preko vaše talasi ovdeka i e, uvek koliko što sme spremni, koliko što sme u mogućnost, se trudime, znači, da bideme tu je ka inšala, će bideme, znači, na svakoj naš termin. Naš cilj je samo jedan, da dobijeme, znači, e, zahvala od Allaha Đelešanuhu. Mi je sve ovo radime samo radi Allaha Đelešanuhu. Ako samo jedan čovjek od sve ove naše družene se povrati na islam ili počne pak да практикуе ислам, за нас тие е еден голем успех, јер Аллах Джелешану не само него што ќе му дае награда, што ќе го награди за свакој негов труд, што ќе почне да практикуе исламски принципи, него иста таа награда га добиваме и мие, а уедно нему не му се сманува ништо од него. Значи, наш труд tu je ka inšala će se potrudimo koliko što će možeme normalno uz vas i uz svi ujedno bi sakav i ja za kraj da se zahvalim svim slušalcam Radio Bambus Allah Đelešanovu da ga nagradi da im podari bereket da im podari znanje da im podari hajr vonina porodica što odvojile vreme jer a, mogle i neke druge stvari da rade dvoja vreme ali ja mislim мислим да свакој што одвои време и да се подружи со живот посланика салалаху алейхи селем, да е тие една привилегија и да се сматра да заправо Аллах Джелешануху го одабрав да чуе во оја моменти нешто што е хајр и што е корисно за него. Јер могов да иде на некои други ствари кои би го одвратиле заправо од посланика салалаху алейхи селем. Него он го одвои во време да а, iako ne živi zajedno sa poslanika sallallahu alaihi ve sellem ali da kažuje kažujene za a, poslanika sallallahu alaihi ve sellem da se bar malo oseti koji bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem i e, da počne znači da u svoj život praktikuje i da zeme uvek kao uzor poslanika sallallahu alaihi ve sellem znači ponovo ja im se zahvaljujem prvo vam i svim slušalcam Radio Bambusa وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Poštovani slušalci, ti je bilo sve ovo naše, naše navečno družene goste emisije, magistar islamskog prava, da i ja Monafis Hođa, mjesanin sela Restelice, voditelj emisije Nesim Hođa, vlasnik radio stanice i tonska realizacija Mersit Batali, kontakt sa vas. Nastavne družene, nastavljamo naše emisije, ostanite zajedno sa nas, golem selam za svi koji ste na šta se radi Obamus, bez obzira kada god slušate ovog glas i ovde i širom sveta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ve berekatuhu sve do naša naredna emisija. Akata obe zafer muve šumze zakam asma karşı oğlum bana da Zdiçiş tok asma karşı oğlum say रे she زمرتدان ya habib Allah, ينبتوا فريت ينبتوا vetëm ty ve kam me të pasu Se ti e shembul, shembul Ma ya për Resul Allah زمرتدان ya habib Allah, ينبتوا فريت ينبتوا vetëmti Unë ve temti un pasu Se ti e shembul, maymir Maj shpër thën loti Emrin kur të andi edhe pse kur Nuk të pash me sy Ja Allah që është kjo të shuri Shumë në mungon Ja Resul Allah Zemra të donë Ya habib Allah, ya ambetu, përjet jam betu vetëm ty un basu, seti të pasu se ti e shembull shembull më mirë Resul Allah zemrat ya habib Allah, yan betu ينبتوا yan betu ve temti të pasu Se ti e shembull Shembull ma mirë për mu Shumë në mungon يا حبيب الله ينبت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا Gjdo sfide i qëndron për bo Emri Zoti dhul gjelal Gjdo sfide i qëndron për bo Emri Zoti dhul gjelal Në gjdo pun s'jel mirësin I fal zemrës madhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I falë zemrës ma dështin Bismillah në këtë jetë I sigur t'jenë ahire Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله كور فريمان بسم الله شبرت شرار بسم الله كور فريمان Bismillah shpirtin shëron, Me këtë fjall dita gor Natën hëna në e ndriqo Me këtë fjall dita gor Natën hëna në e ndriqo Me shdo pun s'jel mirësin I falë zemrës ma Në gjdo punë s'jelë mirësin I falë zemrës Bismillah, sa t'je gjok, gjdo s'fide i qëndron për bo, emri zoti dhull gjelal, gjdo s'fide i qëndron për bo, emri zoti dhull gjelal. Në gjdo pun s'jel mirësi, i fal zemrës ma dhështi, në gjdo pun s'jel mirësi, I fal zemrës madhështi Bismillah në këtë jet I sigur t'jen ahire Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله كن فريمان Bismillah i kur frimon Bismillah shpirtin qëron Me kët fjall dita të gor Natën hëna në endri Me kët fjall dita të gor Natën hëna në endri Me shdo pun s'jell mirësin I fal zemrës ma dhështin Në gjdo pun s'jell mirësin I fal zemrës ma dhështin Bismillah në këtë Ti sigur tjen ahire Bismillah